Var hälsad, ärade lyssnare! I vardagsrummet i den där tvåan jag växte upp med tillsammans med mina föräldrar, där tronade radiogrammofonen. Alltså man hör ju bara på ordet att det här är något märkvärdigt. Och det var det. Det var en imponerande pjäs i mörk tik. Bakom den vänstra dörren där dolde sig radion och bakom den högra skivspelaren. Med en liten spak kunde man ändra hastigheten på skivtallriken från 16 2 tredjedels varv till 33 1 tredjedel, 45 och slutligen 78 varv. På radiodelens front, där satt en stor högtalare bakom ett sånt här gyllene tyg. Och på sidan av möbeln fanns en mindre högtalare med bättre diskantåtergivning. När jag lyssnar på skivor då brukar jag flytta mig mellan högtalarna och jag konstaterar att i den mindre högtalaren hörde jag hi-haten riktigt bra men i den större där lät hi-haten knappt alls och ganska dovt. För där, där huserade basen istället. Svensk radio var ju ganska tråkig så jag var ofta hänvisad till skivspelaren och de fåtal skivor som vi hade. Ja, dels då pappas skivor. Tore Skogman, Einar Ekberg, Jan Sparring, Kalle Julabo och så vidare. Ja, du förstår. Men helst av allt lyssnar jag ju på brorsans skivor. Mestadels Beatles men också Gary and the Pacemaker, Sven-Ingvars. Ja, det fanns en hel del ganska bra musik i hans skivsamling. Och redan då var jag lite besatt av sköna stämmor. Och det finns verkligen i den här låten som jag ofta lyssnade på. I was dancing with my darling den här skivspelaren som jag hade. Ja, den var på något sätt Spotifys farfars fars morfar. För man kunde göra egna spellistor med sina skivor. Ja, genom att trava dem på hög. Och när en skiva var klar, ja då trillade nästa ner med ett eh, plastiskt eh, ljud. Det fick inte bli för många skivor, för då började låtarna att slira. Och det mest fantastiska, det är ju att allt, allt var mekaniskt. Det var inga kretskort, mikrochip eller halvledare eller någon liten dator som satt där utan allting skedde med hjälp av remmar och eh, grejer som vreds och bröts. Eh, ja visst var det ju Alma Kogan som vi hörde med Tennessee Walls. En låt som skrevs faktiskt redan 1946. Den spelades in 1950 av Patti Page. Men då i en helt annan version. Du vet, I was dancing, made my dag. Jag tror, undrar om den inte också var i valstakt till och med. Men den hamnade ändå på första plats på många listor. Alma, hon gjorde en superrockig version av den här 1964. Det var den som vi just hörde. Alma lämnade oss redan 1966, endast 34 år gammal på grund av äggstockscancer. Men hon kämpade in i det sista. Och hennes sista turné, den avslutades i Sverige. Och den avslutades med att hon svimmade på scenen och fördes till ett sjukhus i London där hon senare avled. Hon var här i Sverige på PR-turné för sin skiva Hello Baby som hade spelats in exklusivt för Sverige. Hon var alltså mer populär här än i England. Ja, det är konstigt det här hur det kan vara. Men, men, men det här har vi ju sett förr va? Hur, hur svenskarna tar vissa artister till sitt hjärta och får kärlek tillbaka. We are a rock revolving around a golden sun We are a billion children rolled into one. So when I hear about the hole in the sky, salt water wells in my eyes. We climb the highest mountain, we'll make the desert bloom we're so ingenious we can walk on the moon. But when I hear of how the forests have died, salt water wells in my eyes. I have lived for love, but now that's not enough. time and it's slowly passing by. Right before our eyes, we like the deepest ocean. send photographs of Mars. We're so enchanted by how clever we are. Why should one bear? hungry, she cried. Salt water wells in my eyes. Salt wells in my eyes. wells in my eyes. Ganska finstämd låt det här tycker jag. Och du kanske kände igen Lennons röst. Ja, alltså Julian Lennon med Saltwater från 1991. Eh, Julian, han är son till John och Cynthia Lennon och han är döpt efter sin farmor Julia Lennon som också har en låt skriven till sig, eller förresten det är ju flera låtar som John har skrivit om henne. Julia som sagt, Mother, My Mom Is Dead. Eh, det verkar som John Lennon aldrig hämtar sig riktigt efter att hans mor förolyckas. Ja, hon blev överkörd när hon väntade på bussen utanför Mendips. Så det är lite lustigt det här med Johns starka koppling till sin mor. För han växte ju inte upp med henne, han växte upp hos sin moster. Eller också var det kanske just på grund av det. Ja, amatörpsykologen spekulerar. Måndagsångest, har du haft det? Jag har under hela mitt arbetsliv varit förskonad från den åkomman. Jag har på söndagskvällen nästan sett fram emot måndagen. Roliga arbetsuppgifter, bra chefer, bra arbetskamrater som jag har haft mycket roligt med, varav många är mina personliga vänner nu. Och den här låten som kommer nu, den trodde jag under flera år handlar om just den här måndagsångesten. Det blir ju lätt så när man eh, pratar knagglig engelska och inte lyssnar så noga heller. Nu är min engelska något bättre, i alla fall om jag slipper prata. Och nu har jag fattat att nej, låten handlar inte om måndagsångest på det sättet utan det handlar om en kille som är kär i en tjej som inte verkar kunna bestämma sig. Så det är inte måndagsångest utan ja, det är bara ångest, typ, som ungdomarna säger. Monday morning you sure look fine Morning från 1975 med Fleetwood Mac. Nej, hörru du, nu måste vi återvända till Rolling Stones lista över världens 500 bästa låtar. För ja, vi har många kvar. På plats 264 är det hittar vi en spännande artist. <clears throat> Efter att ha gjort en skiva som protesterade mot kriget i Vietnam som blev en stor framgång. Då gjorde han en helomvändning och släppte en skiva som mer associeras med älskande par i solnedgången. Men precis som med, med Vietnamskivan så nådde den här stora framgångar. Karriären fick dock ett hastigt slut när han sköts ihjäl av sin egen far dagen innan han skulle fylla 45. Men hans musik lever kvar. It On. Från 1973 med Marvin Gaye. Eh, det här albumet det blev en veritabel succé och räknas som en av pophistoriens bästa och viktigaste skivor. De efterföljande skivorna dock, nej, de nådde inte upp till det här hyllade albumet Let's Get It On. 81 då släppte han albumet In Our Lifetime som blev hans sista på Motown. Och den var fylld, det albumet var fyllt med mycket grubblerier kring han, skilsmässa gissar jag att det handlade om och jordens undergång och sånt. Hans missbruk av sex, alkohol och droger hade eskalerat och det blev bara värre och värre. Så ja, man kan säga att han verkligen var på botten. Det finns en myt om att det var en journalist som sa till Marvin att han behövde bli sexuellt helad. Vilket födde tanken hos Marvin på en ny låt, Sexual Healing. Vilket blev en dunderhit. Marvin som nu bodde i Schweiz flyttade hem till sina föräldrar i Los Angeles och där hamnade Marvin i slagsmål med sin far 1 april 1984 och fadern hämtade då en pistol och sköt Marvin. Ödets ironi det var att det var Marvin själv som hade givit sin far den här pistolen fyra månader tidigare. Alltså det, det här är ju som värsta Hollywoodfilmen. En stjärna på toppen av sin karriär går ner sig i drogträsket och så när allt ser ut att vara slut, ja men då får han en superhit och kommer upp på toppen igen. För att strax därefter bli mördad av sin far. Ja, då det, då det, då det. Vad säger du? Jag säger då det? Plats 209 då. Ja, musikvideon till den här låten den vann Video of the Year på MTV Video Music Award 1985. Men låten, ja den kom året innan. not my Voice of Summer med Don Henley. Idén till den här låten hade Tom Pettys gitarrist Mike Campbell kommit upp med. Han hade köpt en lin trummaskin som han satt och lekte med. Och så hittade han ett mönster som han loopade och som han sen la en gitarrfigur över. Tom Petty, nej, han hittade liksom inte vad han skulle göra med det här. Men Don Henley, han hörde något som Tom inte hörde. Så han skrev en text till och resultatet, ja det var det som vi precis hörde. På plats 200, ja nu har vi klarat över hälften av den här listan. Då hittar vi den här. my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a the sighs, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through changes. Turn and face the Ch changes. Don't tell them to grow up and uh, out of it. Ch ch ch changes. Turn and face the strange. Ch changes. Where's your shame? You've left us up to neck. David Bowie med Changes från 71. Ja, du kanske undrar varför jag hoppar över en massa låtar. Ja, det kan bero på att eh, jag har redan spelat dem eller så är de dåliga. Eller, eller också kan det vara så att jag gillar dem men inte tycker att de passar in i formatet i den här hörnan. Plats 184. Jag kommer ihåg ögonblicket när jag hörde den här första gången. Jag bodde på Scandic Hotel Järva krog och som vanligt så knäppte jag på MTV det första jag gjorde när jag kom in i rummet. Jag var på toaletten när hon började sjunga. Det här lät väldigt ovanligt. Jag gick ut i rummet och där tittade hennes stora ögon rakt på mig. Det var i princip hela videon en närbild på hennes ansikte och de där stora ögonen som tittade rätt in i själen på en. Jag bara stod mitt i rummet framför tvn och glodde. Hänförd, förförd och förälskad. Och senare också förvånad när jag fick reda på att det faktiskt var Prince som hade skrivit den här låten. It's been seven hours and fifty days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone. Nothing Compares To You med Sinead O'Connor, irländsk sångerska och musiker. <clears throat> Ja, hon levde ett ganska trassligt liv den här tjejen beroende på psykisk ohälsa som hon också var öppen med. Hon var gift fyra gånger men äktenskapen blev liksom kortare och kortare och det sista varade endast i 16 dagar. Ett stort rabalde blev det när hon 92 rev sönder en bild av påven under en livesändning av Saturday Night Live. 2017 bytte hon namn till Magda David. 2018 då konverterade hon till islam och bytte åter namn. Den här gången till Shuhada Sadakat 2000 då berättade hon att hon var lesbisk för att några år senare ändrade till att hon nej, bara var en fjärdedel lesbisk. Under sitt korta liv hann hon ge ut 14 album och 29 singlar. Hon dog 2023 endast 56 år gammal. Begåvad talang men trasig. Alltså ibland verkar de här två hänga ihop som ler och långhalm. Det är tur att man slapp bli vare sig begåvad eller fick någon talang. Nu kommer vi till plats 177. Även den här musikvideon kommer jag ihåg. Som börjar med att sångaren går ner i spagat och man tänker, what? Och längre fram i videon då gör han ett hopp som de kör i slow motion som det är alltså värdigt en gymnast i den högre skolan och sen gör han en volt också på scenen om jag inte kommer ihåg fel. Jump med det amerikanska hårdrocksbandet Van Halen. Eh, och den här låten är från 84. Det här blir deras internationella genombrott och också deras största hit. Det blev gruppens enda låt att nå första platsen på Billboard Hot 100. Han som gymnastiserade på scenen, ja det var bandets sångare David Lee Roth som var gruppens sångare mellan bildandet 1974 fram till 85. Efter det då inledde han en solokarriär där ja, kanske hans mest kända hit var I'm just a gigolo, bla la la la la la som Ingmar Nordströms också hade en hit med fast då hette den Gösta Gigolo och fanns med på Sexparty, eh, förlåt, Saxparty 12. <laughs> Den svenska texten till Gösta Gigolo, ja den var skriven av Östen Warnebring. Han skrev ju en del svenska texter med en liksom humoristisk touch. Som eh, den här 15 minuter till Eslöv. Om du kommer ihåg den, originalet var 24 hours from Tulsa med Gene Pitney. Plats 159 blev jag lite konfunderad av. Alltså, jag är familjär med gruppen och jag kände igen låtnamnet så väl, men jag fick inte upp någon musik i skallen så jag var ju tvungen att leta upp den då och redan i de här första tonerna av synthesizern som vi hör i bakgrunden kom jag på, ja just ja, det är den här, det är öppningsspåret på deras album Who's Next som kom 71. Pete Townsend som är kompositören berättar att han alltid har inspirerats av Meher Baba som var en österländsk guru och Terry Riley, filosof och förespråkare av minimalism, därav låtnamnet. Don't Riley. Den här låten var ju tänkt att vara med i en rockopera, Lifehouse. Den tredje rockoperan efter Tommy och Quadrophenia. Men rockoperan skrotades. Pete Townsend han, han har jobbat på den här i flera år. Och jag har god läsförståelse tycker jag. Jag har försökt läsa in mig på handlingen men nej, jag, jag fattar ingenting. Det är väldigt rörigt. Och jag är inte ensam. Petes eh, omgivning förstod inte heller vad han var ute efter. Vilket till slut ledde till att Pete fick ett nervöst sammanbrott och man la ner tankarna på den här tredje rockoperan. Ja, på plats 150 hittar vi en låt från 94. Eh, Billy Joe Armstrong, sångaren i bandet, skrev den här låten för att processa den panikångest som plågade honom när han var yngre. Vid tio års ålder dog hans pappa vilket kan ha bidragit till den här ångesten spekulerar jag nu återigen lite amatörmässigt. Den är skriven ur perspektivet av en skakig melodramatisk dåre som inte kan avgöra huruvida han är paranoid eller stenad. Ett band som jag var med i för länge sedan föreslog att vi skulle testa den här låten. Så jag gick hem och satte mig bakom trummorna och startade musiken bara för att nästan omedelbart konstatera att jag var chanslös mot den här trummisen. Jag hann helt enkelt inte med i svängarna. Alternativet var ju att köra den då i valstakt eller som ballad. Jag gick tillbaka till bandet och sa att nej men den här låten passar ju verkligen inte vår uppsättning, inte heller vår karaktär och den typ av låtar vi har i repertoaren. Det här det är ju punk! Så vi la ner den. Pew, Saved by the Bell eh, som... Eh, ja, vilka var den då? Eh, Bee Gees var det som sjöng, just det. Det är en riktigt bra låt som jag inte har haft med men med eh, Robin Gibbs varma men ändå sådär sköra röst. Eller, ja, jag tror den är bra. <laughs> Jag har nog inte hört den på 15-20 år. Ja, herregud vad mycket bra musik det finns. Vad pratade vi om nu? Vilken, vilken, vänta. Eh, oj, vilken skiva är det som jag har tagit fram? Eh, Just det, vi pratade om plats 150 på Rolling Stones lista över världens bästa låtar. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just up? I went to a shrink to analyze my dreams says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Joe with my wife because it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps Basket Case från 94. Vilket tempo, vilken energi. Basket Case betyder ju alltså inte korg i det här sammanhanget utan är slang för en person som inte fungerar på grund av emotionell stress. Plats 134. Den här låten hade erbjudits till Cliff Richard som duckade, samma med Donna Summer, hon duckade och då fick den här tjejen händerna på den. Hon som var 44 år gammal och mer eller mindre uträknad inom musikindustrin. Men hon pressade in alla sina känslor i den här sången och det berörde de som hörde och det var miljoner. Sången hamnade på topplistor världen över och det betraktas än idag som en av de starkaste comebacker som en uträknad rockstjärna har gjort. Alltså det var Marvin Gaye-klass på den här. Det blev för övrigt hennes första och enda etta på Billboard Hot 100 och hon blev därmed också den äldsta kvinnliga artist som har toppat Billboard. touch of your hand makes my pulse react.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 Ja du, den rösten tar man inte miste på. Tina Turner med What's Love Got To Do With It. Jag, jag glömde nämna att även Bucks Fizz hade blivit erbjuden låten. Eh, ja men du kommer ihåg dem från Eurovision. Making your mind up, making your mind up, you better speed it down och så vidare. Jay Aston, en av sångerskorna i Bucks, ville gärna sjunga den här låten men producenten förklarade att nej, den här passar inte en kvinnlig sångröst. Så Bobby G i gruppen fick sjunga den istället. Men innan de hann släppa sin skiva, ja då hade Tina släppt sin version så det var ju bara för Bucks Fizz att lägga ner då. De tog med den på en, en ett senare album från 2000 Are You Ready heter det. Ja men de gör absolut ingen dålig version kan man tycka om man inte har hört Tinas alltså. Eh, Tinas version hamnade i Sverige som nummer fyra på Sverigetopplistan som baserades på försäljningsdata och det är ju inte dåligt. Eh, det roliga med den här Stones-listan är att det är ju väldigt blandad musik. Eh, och en hel del låtar har jag inte hört talas om. Den här listan tas ju fram med hjälp av 250 artister, kompositörer och andra verksamma inom musikindustrin. Därav så blir den ju lite spretig, eller snarare blandad som jag föredrar att kalla det. Hörrni, nu är min tid ute. Stort tack för att du har lyssnat. Jag hoppas vi hörs igen. Ha det gott. Hej då.